Hurca et Aemon, da Brian E. Drake. Hurca est la maxim forte iunulo in sua villaggio. Le villagiani ancora parola sprita Dio cande il levis matura bovulo e porti sol dal stablo al domo nur proche ulu dicis che to esas ne possibla. Il havis dica brachi, large pectoro, gambi quale trunchi di arbori, e suo rido sonnis quale mugio di canono. Il esis ne bella, ma bon aspecta viro, ed omni qui lun regardis, lun admiris. Dum la grande concorsi, il triumfis in omna concorsi di fortesso, di lanzado, di interluctado. Ma quancam milesis la maxim forte, e quancam il curis quale vento e natis quale fisio, il ne curis o natis maxim rapide. In concorsi precurar e natar il venis doppio nullo de vicina villaggio. Ta iunulo nomesis Aimon lu havis gambi quale branci, di salici e brachi quale canni, visaggio bellega quale todi junino, ed hararo nul tempe tondita. Semblis che forta vento povus for suflarlu, ma curante lu esis tam grazila cam cervulo et tam rapida cam leporo, e natante mem la salmoni astonate regardegis lu. Hurca vincis omni per interluctado, levis plu grava pesagi, lancis javelino plu distante camirgu. Aimun ne concursis per tala ludi. Lu savis tro bone sua fortesi e feblesi. Lu povis curar e natar, ed in ita concursi Hurca, qua ne confessis che ulu eses ilua superioro, ganis nur la duessima premio do hurca ed aemon unice vincis omni, e iela fino dil concorsi li convenis sur le tribuno por recevar lia premii. La assemblo vozo salutis ili. La mastro dil concorsi posis girlondi sur lia capi e clamis Nul tempe nur du vincis in omno concorsi. Li esas ja heroi e frati in triumfo lu invitis la du iuni embrazzar l'una l'altra. Aimun posis sua dina brachi circum hurca. Cande la pectori tushis, hurca sentis furio nascar in sua cordio quale dornos arbusto. Esis multa commerzo inter la du villagi, do hurca ofte rencontris Aimun. Ductante ilua bovi al mercato, il rencontradis aemon venante in vetturo chargita per meloni o pomi o viperi. Single rencontro frappis plu profunde le furio ad en cordio di hurca, quale le strochi di martello fra pasconio ad en rocco. Ma aemon ridetti a suo vinco frato, ed anche hurca ridettis. Pos iaro hurca sposigis lo filino di la maxim ricia homo in suo villaggio el havis hararo tam nigra cam la cielo noctal, oculi tam brilla com onyxo polisita, ed omna villagiani envidiis la fortuno di Hurca. Hurca joiis pro nova triumfo. Ir regardis la luxosa donatsagi, la brodita stofo e cupra caldroni e scultita mobli, e la du cavalli di alta qualesso in ledra harnesi, por cavalcar ne plugar et il drinkis la vino, e pos la mariajo dineo, il ductis sua nova sposino ad en sua domo, e montris ad ellu, qual la viru el ganabis. Iede sequanta matino il iris a basaro en la vicina villaggio, e vidis Aimun. Aimun esis mese di turbo de iunuli, qui sequas lia heroo. Ili interluctis quale pueri. Mem ludante, Aimun ne interluctis, ma applaudis ed urgigis li. Lu vidis hurca preter passanta, e facis manu signo, e ridetis, e clamis, saluto frato! Le furio di hurca freses prosifis, tornifis in il vacordio. Quon significas la vinco girlando quan il pendigabis super la pordo di sua domo, se on povas fanfaronar che lu vincis hurca? quon significis la bellega sposino, la ricia bo parenti, la scultita mobli, la du cavalli in ledra harnesi, se altru povas dizar che lu vincis hurca. Retroveninte ad heme, hurca iris a suo sposino, ed amoris el tante forte, che el criis pro doloro. Ma la imago di Aimun immersis in iluamento, ed il falis della sposino el surprisesis, questionis ilu, ma il nur gemis e livis la lito. De post adio il havis nulla pazzo, il evitis sua sposino. Regardante irgube, il vidis la visaggio di Aimon, lo corpo dina e febla, la ridetto mocanta. Se lo sposino advocis, il fortorni su. Se il tuscis ilu, il fortiris su comprenende el esis confusigita e trista. Posse el iracescis, ed elua vorti acerbescis. Hurca vidis che elua amo divenas odio, ma il restis impotente in la pugno di sua propria odio. Mi voie inter la du villagi esas puteo abandonita da homi, proque olua acqui essa salosa e venenosa ol nomessas la puteo di fantomi, proce pestosa nubi sempre flotatsa super la aperturo, ed onditsas che nocte formi ne definita movas circum olu, formi brillanta per sua propra lumo. La puteo essas nur quelca pasi for la voio, celata dop fagi boschetto. L'arbori essas tordita dalla acqui venenosa qui nutras lia radici hurca negligi sua laborado, preferi celi su aputa puteo dop la fagi boschetto. Fartante, il blasfemis e murmuris. Il ofte vidis aimon sorvoie, ma sempre cun taiunulo esis la amici tam dina e febla cam lu. Hurca maledicis li, Furgis frenesiose, sisis grand rocchi e jetti soli aden la puteo, til che la fetida nubi laceresis aden helici, quin il inhalis cum parfumo. Nocte il iris ad hemme mangis quale hundo la dineo quan sua sposino tatseme posis a vanilu, e rullis ad in sua lito sen regardar o tushar elu. Fine, dumula crepusculo, hurca pasis de dopla boschetto e vidis, che sur voio aimun marcis vers ilu ed esis sola. Lutiri sua vacua veturo ed hastis por atingar sua villaggio ante noctesco. Hurca stazis tatseme ed astonesis che l'instanto fine arrivabis. Il advocis, Aimun! Aimun tressaiis ed haltis, Saluto, frato! La vorti frostigis la sango in hurca, ta sango pulsis in ilua orelli quale forte batanta glazio pezzi en rivero dum vintro. Il audi sudizar, me lesis me, cavu helpos? Volunte, dici Simon, e proximescis. Quic hurca sisis lu per sua musculosa brachi, Aimun criis, hurca levis lu e portis lu ad opla arbori. Aimun baractis, lu su, frappis, ma sua forteso esis quasi nulo. Hurca portis lu al aperturo dil puteo di fantomi, e climis ad sur la muro crulanta. Nun la recompenso por triumfir prime, nun la premio por plenigir mea mento per vu. Itse puteo essos vua fina areno, sa muro rocosa vuo finala vinco girlando. Il levis aimun su per sua capo por jetarlu ad infre a lua morto. La crulanto rochi dil muro movis sub la pedi di hurca ed il falis. Criaciante il falis cun suo cargajo ad en la puteo. Ad infre li falis. Lia capi e membri battadis la rochi dil muri aemon esforci sisalo rocchi dil muri, til che lua manui lacerita e ruptita trovis preno jus ante che lua tingis la fundo dil shacto. Hurca, aturdita da frappi al capo, falis al fundo e jazis in ne profunda flaco de fetida aquo. La sango di Aemun fluis de decidu vunduri. Hurca tremis et turni sentis terrorinda grinsado, ube la du terminagi di fracasito osto en la brachio frotis l'una an l'altra. La sinistra gambo di Aimun esis fracasite e pendis neutili del hancio. Hurca sentis agonio cande il en halis. La bruiso di lia respirado resonis en la puteo dum longa minuti. Aimun parolis. Aimun parolis frenesi pro quo vu portis ni tala stando. Pro tante multa doloro e la odoraccio dil puteo in sua nastrui, ta ira cego ed invidio, quin hurca longe sufris, reveli su clare ad ilua oculi, e sil ja dementeso. Il plorescis, pardones me, Me esis ia freneziosa pro vua rapidesso, pro la premii quin vuganis de me. Me turnis me sposino contra me pro ta furio con me allactis in me sino, me mortos hice in itso abomininda loco. Ma comprenes, che me donos me arrestanta vivo, porche vu escape sta fatto quan me complotis. Nun vu ja povas renunciar vu a furio folulo, dici Simon. Nam mea gambo esas fracasita e me ganos nulla plus a premi. Mortes, e faces ec tovo repento. Ma me ne volas mortar, ne me, quancam me claudicos dum mea restante di. Ma quale climar per fracasita gambo? Il extensis manuo a plu alta roco por tirar su ad supre, ma sua brachi esis febla ed il retrofalis. falis. Lo nocto pru profundesquis, e lo puteo esis tam obscura, cam la pecio usita por closar batelli. Hurce hissis sua sua genui, ma criegis cande il probis tenarsu per lo ruptita brachio. E mene e esos famosa prim mea fortesso, avanta brachio fracassite e sen povo. E me anche ne povas climar pro tavunduro irsant celis est at sesquis. Ma me iac me portos fue cice terror inda loco, quancam ne ad dorso ruptus. Il extensis manuo ad supre, e shovis aimun plu alte per sua sana bracio, e statsis tal maniere, til che aimun bone prenis la slamosa roci. Tal maniere li lente ad Hurca shovi sua pedi ad in maxim micra creviseturi e shovi sua brachio fracassita inter lo rochi malgre agonio porce aimum povas climar. Hurca vidis lumanta nebulo levar su circum li. La nebulo semblis colectar su en timinda formi com giganta homi havanta ungli e beanta boci, com magra oldacini havanta fingri sizanta, com grandego hundis en oculi, e raptanta qui formatsis su, deseparis, reformatsis su. Fanto mala crii semblis plenigar le puteo circumili, il vapelo coldescis e sua hari herisigesis da horroro. La terroro drenis la forteso de hurca, ma il ferme tenis aimun e shovislu lu. Prenes! closes vo oculi contra ta demone e prenes ta roci. Me ne povas tenar, anheli Simon. Mea manui havas nulla forteso. Me ne povas respirar. Ne povas respirar. Lua manui lacerita e sanguifanta destensis, e la du glitis poce ad infre. Regardes, imperis Hurca, vides ibele cielo super nii, nur quelque futi nie iros ice inferno ed itere statso sur terro prenes la muro ne povas prenes me la brachi di aimon faldis circum la colo di hurca lua fracasita gambo battis quale chiffono an la dorso di hurca Hurca shovi sua ruptita brachio an la muro e climis per sua tota forteso aemun glitis ad infre, ma hurca captis lua camiso per sua denti, tenis lu feroce, e per grande sforzo lansis su ad supre trans la bordo dil puteo cun suo cargajo. Nies libera, aemun, nies libera! Hurca tiris aemun ecta verde lumante nebulo, qua flotatsa super la aperturo di ta damnita truo il tiris aemon, qua esis laxa e sen mova, al voio, ube il falis e cuscis sua capo sola sino dil iunulo, e savis nulo pluse. Iede sequanta giornesco homi de la villagi trovis li. Unu dicis, li evidente esis attacita da banditi, regardes da terrorinda vunduri. Altru dicis, certe multa banditi nam nullu darfas sole attacar hurca altru dicis li luctis luna por l'altru regardes quale la sango di singlu maculisas la camiso di l'altru hurca aperti suo oculi ilu unesma vorto esis aimun li astonesis che il ancore respiris dices to co eventis hurca dicis Aimun. Uno respondis, me regretas me amico, Aimun esas sen lua corpo esis col dante che ni trovis vidu. Li portis hurca e la cadavro di Aimun ad en la vicina villaggio. Li flegis la vunduri di hurca. Segun la costumo di taloco, li forportis la cadavro di Aimun e brulis olu et turnis la cindri ad entero per spadi, dunque hurca spectis. La sposino di hurca forposi sua irazzo e venis quic ad ilu. El regardis lo ruptita brachio, nun velcita e ne forta. El regardis la sanguifanta vunduri. Ed el remarcis che il regardegis la terra fresce spadagita, la fango mixita cun cindri. El dicis, me portos tu ad hemme, ed ibe tu iteri fortescos. Orca dicis, meno tempe itere esos forta. Ne regardes let cindri ta mortinto, el dicis, me esas hice, tu vivas, tu respiras, tu esas mea sposulo. Me es mortinto. Vere no, tu vivas, tu venos ad heme e fortescos, e nicune genitos filii, filiuli qui esos tam forta cam la patro qua for battaliis banditi por salvar sua amico. Hurca frenesiose regardegis elu. For ir esposino, genites tua propra filii per altra viri qui povas respirar sen plorar. Tu ne havos li per me. Tu vivas! al cris. Hurca dicis, mea vivo esas brulita ad sindri, e sparegita ad entero. La sposino turnis su, et foriris. Ta nocte hurca reptis de sua lito, Il reptis a ta loco ube latero esis fresce spadegita, ed ibe il cusis su en la fango mixita cun sindri, ed ibe il cedi sua spirito, porche olu retrovenes alla puteo di fantomi.